Essa é mais uma merda de quem mano. Não quero armadilha, vadia. Estamos nas ruas todos os dias. Essa merda veio do coração, mano. Eu coloquei sentimentos nessa merda. É. A vida é difícil, eu não vou negar. Problema na minha cabeça, sempre pensando em lucrar. Ainda sinto vontade de roubar e matar. Eles mudaram comigo, mas eu não posso mudar eu estava nessas ruas, não quero lembrar. Ainda lembro dela nua indo me chupar. Bitch. Preciso das vagabundas pra me desabafar. Negue se é um sentimento de um real, plan. Um real, mano, tem problema. Então não é o que você pensa. Eu estive ocupado, minha vida é um cinema. Usando alguma droga, nego vê se não esquenta. Nego, eu larguei a escola, minha vida é turbulenta. Não quero minha ex-vadia, nem uma puta. Não quero uma mina, quero um momento só. Pra montar meu coração em um pedaço só. Essa merda é vídeo, essa merda é foda, mano. Minha alma não tem muitos problemas. Com dinheiro, com dinheiro, A vida é difícil, eu não vou negar. Ah, Problema na minha ah. cabeça, é sempre pensando em lucrar vontade de roubar e matar. Eles mudaram comigo, mas eu não posso mudar. Eu estava nessas ruas, não quero lembrar. Ainda lembro dela nua, indo me chupar. Preciso das vagabundas pra me desabafar. Nigga, isso é um sentimento de só não tem problemas, não é o que você pensa. Tá? Broca gang, bitch.